Autorizado, básica notifica. Notifica básica mejor. Estamos próximos a básica de mejor. Charlie Mike ah, 420 calma, pista 27 autorizado aterrizar. Aterriza por 27. Y bueno, volvemos a ver el faro, no sabíamos exactamente qué sería. Está